Jonen azaruan udalbiltzak eta Gipuzkoako foru aldundiak itzarmena sinatu zuten Gipuzkoako errepideetako seinale edo panuetan nazio markaren erabiltzeko Euskal Herriko hainbat leku garantzitsua dirazten dituen bederatzi pano jarri zituen aldundiak ordoan, baina unek ez da politiko jaundia piztudu koldo nausia. Bai, eh, hainbesteko eztabaida piztu du atzo Larraitzu Garte, Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpiegituretako diputatuak eh, e, PP alderdiko bozera mailak eskatuta azalpenak eman behar izan zituela, eh, batzar nagusietan. Inigo Manrique, PP alderdiko kideak esan du Euskal Herria Basque Country eh, dioten panoak ezartzea konfrontazio estrategia bat dela eta provokazio politikoa e, gogoratu behar da, eh, azaroan bertan panoak ezarri bezain ester, Nafarroako gobernuak ere galdegin ziola e, Gipuzkoako diputazioari, ba panoiek kentzeko. E, izan Gipuzako ama bost eh, errepide nagusian ezarriak egon arren, e, Nafarroako norantzan daude lekunberrirako bidean, eta haietan Euskal Herri iragartzeaz gain, ba, aralar edo plazaola ibilbide berdea iragartzen bitu besteak beste. Eta zer diote foru aldunditik? Bueno, ba, foru aitortu dute udalbiltzarekin sinabutako hitzarmena eh, nazio marka zabaltzeko sedea duela, baina Nafarroako leku esanguratsuak edo e, garrantzitsu horiek panorietan iragartzearekin turismoa bultzatzeko helburua dutela. Eh, izan ere gogoratu behar da, eh? aldundiaren eskumenak direla, bai errepideak, baita turismoa ere. Eh? Eta bederatzi panoriek e, errepidetan dauden enean, baztute arazorik ikusten. Izan ere, kartel edo pano bakoitzak Euskal Herriko hiru leku esanguratsu eta kaso askotan turistikoak iragartzen ezartzen eta ez zoiik Nafarroarekin mugan, eh? a errepide horrez gain, gogoratu behar baita, e, bergara gazteizeko AP bat, bilbo bidiatu harteko asortzian, e, bota gipuzta zeharkatzen duen N bat errepide nagusian ere ez harri bituzte lalakoak. Nabarmendu behar da hori bai, gipuzkoako batzar nagusietan zoiik Euskal Alderdiak, EH Bildu eta PNV izan direla, ba alde agertu birenak. Aipatu duzu, alderdi populara izan dela gipuzkoako bilkuretan azalpenak eskatu dituen alderdia, baina ez da kontra den bakarra. Ez, ez noski, eh? PP alderdia zein alderdi sozialista ere kontragertu baitira, eta Nafarroan UPN alderdiak argi erakutsi du bere aserrea, Nafar guziekiko errespetu falta bat delakoan. E, sozialistek aldiz, panoak agintaldiaren bukaeran jarri izana, bakutsu elektoralista, e, begira duela nabarmendu duen bitartean, ba, PP alderdiak salatu du, aipabutako guztiak, gehi, laurogeita amaika mila bosteun euroko gastua, ekarri dutela, ba, bederatzi pano hauek. Jakin behar da ere, ez direla, azken hilabeteetan kritikak jaso dituzten, panu edo kartel bakarrak? Ba ez, eh, kontua da, eh, diputazioak amabos mila euroko diru partide bat proposatu duela, ba, gipuzako herriko etxeek ere Euskal Herria Bas Country delako panua jardezaten laguntzeko, eh, nazio marka ezker eskuin erabildadin, eta hemen endaia eta irun artean ere izan du bira kritikak, eh, gogoratu behar baita, gipuzkoatik bizkaiara, iragaiterakoan adibidez, ba, beti danik egon dela bizkaia dion panoa, eta gipuzkoa aldrebesko norantzan, ermoa inguruan, baina irundik endaiarako Santiago Zubia zeharkatzerakoan adibidez, Espainia, ala Frantzia, Aldundia, ikusten genuen orain artean. Kartel zarra dira gainera horiek baina Foru Aldundiak iaz erabaki zuen Lapurdi eta Gipuzkoa dioten panoak ezartzea e, zubiaren erdi erdian, e, normaltasun osoz eta horrek ere ba noski bazterrak urratu ditu zenbait e, eh, sentsibilitateen artean. Ikusten duzu beraz, ba muga geografiko politikoen eztabaida noraino ailegatzen den. Hal ere, hauteskundeen atarian gaudelarik, behar bada beste garai batean ez luke honek hainbesteko eztabaida politikorik piztuko. Minesker lona usia seitasunak emanik esker